ruraririmba ikiganiro kivuga ku vyerekeye iterambere ry'umuziki tutavuze ngo umuririmbyi yakoze ikakwa akora iki canke arota akora iki tuba dufise umutumire aho aza kutuganira kuri ibi n'ibi ibyo ashoboye kuruta ibindi kugira ngo bidufatire ko akarorero ari abaririmbyi cyangwa abakunze umuziki w'uburundi maze abaririmbyi eh, n'abakunzi umuziki w'urundi bagende bafatanye mu nda batera intambwe bari kumwe kugira ngo ibyo umwe ashobora ifasha uwundi hanyuma uwo muziki utera imbere atawusigaye inyuma Christian Savye no washikiriza kino kiganiro maze bisiko muko murabikurikirana uh, mu minsi heze kuri Instagram Facebook WhatsApp ko tuza dufise abashitsi murazi yuko twahereye kubatandukanye cyane cyane abadamu canke abigeme twaraganiye na Edwige Bonimpa twaraganiye na Makarena uno munsi turaza kuganira na Riziki aza kutubwira ku vyerekeye iterambere ry'umuziki w'u Burundi bifatiye kugukamisha gukamisha ingene umuntu ashaka gutera imbere muramuzi ko Riziki ari umwe mu baririmbyi afise ijwi ryiza yakoze ibikori inka muraza kumva ingene eh, yahora aririmba muri mu eh, rusengero mu nyuma azagura icyo bita carrière professionnelle ya Makaraoke arakora ibiraka bikomeye byinshi cyane byamutumye ashobora kuronka eh, ibintu byinshi ufatiye ku muduga yiguriye ku wundi muduga yahawe hajya yari afise ibiri akashobora gushika mu makungu kure rwose akaganira n'abakomeye ngo yaronse umwanya wo kuganira n'abakomeye atakakunguko ni kanini mu gihe umuntu akoze icyo bita kariyeri porofesiyoneri kuvuga kutungwa n'umuziki tudatebye rero ah, muri ego ndiko ndabona ndiko ndumva umengo ntibivugika neza uruhande y'iradiyo kweko bitavugika neza oh, radiyo ngira ngo ni ngira muri hoparere kura muri hoparere kugira twumvikane neza kubera bivuga nabi uti rero wagiye gukora iki ngahe muyinga aha imuyinga nagiye gufata amasanamu y'indirimbo nise amatora mhm. indirimbo ndiko ndakorana n'umuhinyanyuzi maju canke juma pro ah, ni indirimbo rero iri kurakorerwa muri video ego ikintu gikomeye woba eh, uretse gusohora indirimbo wumva woshikiriza abakunzi b'umuziki w'uburundi n'abakunzi kino kiganiro urundi rurembe n'igiki ubwa mbere ndahamagarira aba mhm. uri ahantu hatagira ah, rezo mera nk'uhaguruka nk'usumburuka gatoya uvuze ngo aloen john sinzi ko eh, bicitse cyane ego mera nk'usumburuka gatoya eh, sinzi ko akitumva eni john eh? bari barashiramo akarimbo kiwe turazi neza yuko ibyo uwatwaye award azoba agezemwo ibihe byose aho azoba ari hose isanganiro itigeza kubimenya urakoze rwose kuri aya makuru duhaye John Melodica mm. mu kanya rero twumviriza akaririmbo ka Eh, riziki mu kwinjira mu kino kiganiro eh, nyezina tubamenyesha yuko eh, umuririmbyi Femido Jaba yavuga yuko vuba azosubira azoba ari kumwe n'abandi basanzwe bakorana kugira ngo bashobore kwegera wamutamakazi nyina wa Chanjo ya minsi bagira isho ashoboye kumufasha muri kazoza mumva ko ari ibintu bizima ikindi naco twababwira nuko hariho ico bita Murundi initiative Burundi initiative ikaba rero ah, ari higanwa rigeze kure aho bavuga yuko vuba bwa vuba bazobabwira eh, indirimbo cumi zasumbije izindi eh, zikaba zari zirenga mirongo ingahe mwumva rero ko mu minsi iza muzomenya izo ndirimbo cumi zarizo hanyuma nizo bariko barandika mu nyuma muce mumenya zitatu za mbere hanyuma izo zitatu za rero zikaje ziririmbwa n'ibihangange ngaha mu gihugu cy’urundi Burundi eh, bamaze kuririmba neza mu rero tubanze turumvira karimbo Jeshimu ka riziki hama tuave tuganira nawe mu kiganiro ubundi uraririmba Riziki mwaramutse turaguha ikaze muri tiyo za adusanganiro ndabaramukije namwe mwaramutse mwaramutse christian Savier n'abari kuri eh, radiyo isanganiro kano kanya ubwira uduhe tugira tuganire ku byerekeye iterambere ry'umuziki w'u w'uburundi dufatiye na cyane cyane gutungwa n'umuziki mugabo imbere y'uko dutangura kuri iryo jambo twashaka tubanze tuvuge eh, kuri riziki uwo ari we hama abatamuzi cyangwa abatamwibuka neza basura mwibuke ego mbega uwo baza riziki ninde izina ryiwe ry'ukuri n'irihe eh, yavukiye eh, mu bwana bwiwe yo kwishyura gute jewe nitwa riziki uw'inyota ndi umwana wavukiye mu bwiza ubwiza kujya gatatu abantu benshi barakuzi hari abakubonye ku mateleviziyo abakumvise mu iradiyo hari n'abakubonye mu makarawoke mu bantu b'abarundikazi bafise ijwi ryiza uri mu ba mbere mbega riziki neza na neza wewe wiyumvira ko iryo jwi ryiza ryatanguwe gute uribuka aho ryahereye Eh, bimeze gute byavuye he ndi umuririmbyi natanguye kuririmba nkiri umwana mutoya nkiri umwana muto cyane rwose kubera natanguriye mu misa nk'uko navuze iwacu eh, ni mu bwiza hajya ku rusengero rwa Emmanuel niho natanguriye nkiri umwana jya naririmbye kuva kera nkiri umwana nk'ifise imyaka indwi niho natanguye kuririmba muri ecole de dimanche Eh, natuze nyine ndiko ndirimba mu misa eh, jeni baza yuko ari ngaho onye byavuye kandi famiye y'iwanje yose n'abaririmbyi bose bose bose n'abaririmbyi batanguriye mu misa abaririmbyi verema yo kuba ko bararirimba baririmba neza abafise amajwi meza iyo tuko turaririmba amfamiye ni abantu baririmba neza cyane eh, baririmba neza bafise amajwi meza cyane rwose bo nibaza yuko ari ngaho onye byavuye ukabona eh, batonda kwa gatanu kwa gatandatu kwa mungu eh, twashaka utugande na cyane cyane aho aho niho tukuzi rwose Eh, mbega wotubwira ubwa mbere na mbere imbere y'uko utangura karaoke, umuziki wawe wari wifashe gute hanyuma utanguye karawoke eh, hoba harabayihinduka mu byerekeye ubuzima bwawe ku byerekeye uburyo bufatirwamo amafaranga ugerageze kugereranya ibihe utarinjira muri karaoke n'igihe winjiye muri karaoke eh, iyo ibyo bihe bibiri ku byerekeye uburyo bw'amafaranga cyangwa kubaho hariyo itandukanirizo dusigurire hegome jewe imbere aho ntangura karaoke nari mu misa ndahibagiye urambabarira barimba karaoke hama bocumu aramporopoza arambwira ati ushobora kuza kuririmba kuri karaoke umunsi umwe ndagenda ndarimba kuri karaoke rimwe barampemba ndavuga nti ah bo c'est natanguye nyene muri karaoke je bampemba karaoke bujya n'akazi Badiane diane n'abandi bakiri bato bataramenyekana eh, mbega ntitugira tutabikubajije riziki n'izihe ngorane umuririmbyikazi ashobora kuronka umudamu umukobwa umukenyezi ashobora kuronka zitandukanye n'izo basaza biwe bashobora kuba bafise wewe muri iyo myaka yose wamaze na cyane cyane kugira kariye porofesiyoneri wa makarawoke eka n'ayo makontara hari ingorane uba waragize turi shese sepa utanguye umuziki baca bakubona nk'uko umengo eh mana yewe uyu niko ameze urumva uri maraya ni wewe urumva ucuba mubi mubi mubi mubi cyane rwose muri anturaje y'iwawe uvuyemo kwa ucuba mubi avake utangura gukora abantu babona yuko ukora byiza babona nk'uko umengo wewe uri maraya ntacyo umaze sepa badufata uko babibona bagufata uko bashaka hama umaze kwinjira indani naho uhura n'izindi n'ibindi bibazo uhura n'izindi ngorane kandi ingorane nyinshi cyane rwose utanguye nk'umuziki tuvuge nk'ama abakuvugiriza ukabona nk'uko umenga umuntu Eh, aragukurikiye kubera gusa agashaka kuryamana nawe we ndabivuze uko onye sinzi uko ndaba ndabivuze nabi ubwo usanga nk'uko ngo uhuye izo ngorane uhuye n'izo ngorane cyane rwose umuntu wese ntabagukunda ngo kubera gukundamo abagushaka nyine ukabona amatelefone abaye menshi none tubonane duhurire he wumva jewe eh, ndinaka ndumu cyane cyane abantu baba bakomeyekomeye abantu bakomakomeye nkabasha kubwira abatisite bakiri bato babandi b'abakobwa yuko ba bantu bakomakomeye nk'abaminisitire nka bande bajya anye ni abantu baza kukonona baba bafise amafamiye ugaca usanga araguhamagaye jeshenda naragukunze nagukunze ingene uririmba eh, bo ashaka gusa ku ku ego cyane turi mu mpera za kino kiganiro eh, reka tukubaze rero muri kubu eh, riziki ari hehe eh, muri kino gihe araririmba nimba aririmba amaze gukora iki kuva atari mu gihugu cy'u Burundi hanyuma apanga kuzokora iki yego natubwire neza na neza ahari atubwire icyo amaze gukora gusa uno munsi hanyuma n'icyo apanga kuzokora muri kazoza rizi ko umuririmbyi dukumbuye cyane mu gihugu jewe ndi muri alemanye muri erope ndi muri alemanye eh, mu budage muri vire yitwa berlin niho mba niho mba niho mba eh, hama ikindi ndiko ndakora ubu ndi muri eh, ndi muri turune ya erope e, iyo turune ya erope ni turune y'abayeropeya ni abayeropeye umva abatisite bava muri muri ntuze muri erope nka belgique nka france nka alemanye nka amapeyi yose yo muri erope havamo abatisite babiri babiri babiri babiri babiri babiri ahanye muri alemanye hakavamo eh, ah, batatu kubera bashimye kunshyiramo nk'umwirabure kwa voila ni uko nibyo ndiko ndakora kandi ngenda eh, bandanya nkora ndafise indirimbo nyinshi ndiko ndakora eh, muri studio ziwanje nuko rero ngenda ndiko ndabandanya nkora nzoru e, indirimbo zanje muzozumva vraiment ndiko ndakora vraiment nuko murakoze ushauri wangu umukeke n'indagara ndabikumbuye n'irengarenga voilà ni ukuri ndahakumbuye ariko muri ete nzoza eh, nzoza muri ete nzoba afise ndafise eh, Eh, akazi nzokora hiyo nzotangurira muri east africa encore eh, hamwe n'abartisite bo muri mu buganda muri tanzania muri kenya eh, ari bwambarangwe ku mukenke hariya mu cankuzo ari mu cyitoki cya rugomba ari igitega imakamba karusi akunda kuririmba anabishoboye mugabo atabona inzira atabona imfashanyo atabona ingene yorota mbega nk'uwo mwana w'umukobwa usubije inyuma imyaka watubwiye ko atanga ufite imyaka indwi uwo mwana w'umukobwa afite imyaka indwi umunani icumi cumi n'itanu kugera aho riziki yageze mbe wumva wo mubwira iko ariko arakurikira kino kiganiro indoto yiwe irashoboka mubwira je nibaza yuko ibintu byose byerekeye umuziki eh, twabivuze kubera twari muri iyo teme eh, ukaba uri indero cyangwa ukagira ibindi bintu atari byiza udafise ikintu cyitwa metirize mu mutima urashobora kwinjira mu bintu bibi bo kimwe gusa icyo nubwira abakobwa baba bashaka yuko gutangura kuririmba ni uko bokwegera ba bandi bakuru batanguye umuziki ashobora kuba ashobora kukwiganira ikintu cyangwa ashobora kukwigisha ikintu eh, cyo gufasha utanguye umuziki y'uko utoba umva utoca ugutwara ahandi hantu cyangwa eh, bitoca bigufata bigutwara umutwe kwa kubera burya umuziki uratwara umutwe njye eh, ni uko nicyo kintu nuvuga nuvuga E, voilà hama e, abakobwa bose n'ukuri baba bashaka gutangura umuziki gutangura kuririmba e, kuri twebwe n'ukuri abatisitse ba kera tuzobafasha jewe jewe n'ukuri nzobafasha nkakwereka ingene ushobora kwinjira nkakwereka ingene ushobora ko kumva indirimbo tumusabe Eric agatangura karirimba akaba sosere turakuza kugakoresha turaza kumva iyo ndirimbo cyo twumviriza n'indi ndirimbo abantu benshi bakunda gose ivuga ku mpanuro hama mace turangiriza n'akarimbo gashasha eh, baduzi ijwi gatoya turirimbire hamwe twese duhaguruke dutava akarimbo ka Riziki kiganiro n'uburundi buraririmba twagiye 2 3 4 ati cham cham cham cham inyuma y'akaririmbo kagira kabiri tugira dukurikire ka riziki akaririmbo kuzuyemo impanuro nkoramutima mukurikire nzi ko zubakwa umviriza riziki atakuntu yotegura igiteramo kugira ngo atwibutse akakera merci yoni Richard aba n'aba batwandikiye kuri watsapu kuri sebutansi de sanefu hariho rero n'abandi batwandikiye kuri SMS ni mu kanya amata turasoma ama message baturungikiye akaba rero benshi batubaza ibibazo bijanye ati numvirije ico kiganiro ciwe mbega arubatse afise abana bangahe mbega arafise uwo wubakanye oke hanyuma undi ati mwari ngaho ku isanganiro ngo muramutse ngaho ku ikibazo ni iki mbega biroroha kuririmba utazi kuvuza nimba byoroshe sitire azitora gute karaveri nyabiraba azofashe iki azofashe ashikane Eh, hariya ari azofume ampa akazi kuko ndamukunda cyane uyu ngira yifuza eh, ko amushikana hariya mu budage ati n'amahoro nitwa meme nagomba ndamubaze arubatse afite abana bangahe uti wundi ati bwanasabye ni diyodoni mu gihosha eh, uraho tubarize riziki nimba yubatse ninde nande afise abana bangahe hasante uramutse kandira ubundi ati arafise famiye urumva rero nibyo bibahazo bihagaze ngaho ariko aradukurikira hariya mu budagi eh, hagize umuntu atwandikira ikindi kintu turaca tumwakira kuri 76209 140 mirongo 76 amajana 2990 aho karimbo bagatangure umucuraranza akaba twarakora ikiganiro cindwi zibiri yavuze agira agira icyo avuze kuri kiro kiganiro turamuramukije Edwige na mahoro mwaramutse nsabye mwaramutse abariko rumviza isanganiro mwese nicyo rangira nta riziki ni umuririmbyikazi nkanje mukamuzi yuko nipfuza ko abaririmbyikazi twotera imbere uyo urumva ageze kure ni umwe mu bo tuzokorana tuzofashanya abatoyi bacu kugira ngo batere imbere byari biryoshye rwose edwige mbona impa inyuma ya cya kiganiro cy'iwawe hariho abaririmbyi nka babiri bambagije ikigiye gukurikira none abatashe eh, kubaza mugabo bacibuka ivyo mwavuze igikurikira n'ikihe kuri vya bindi washikiriza mu Burundi buraririmba iyi nimero ni za zindi nyene nibampamagare baze hariho n'amafishe yo kwiyandikisha bayakomplete mhm. kugira ngo mu minsi iri imbere tuzoshoboye gukora tuzinanye umwe wese tuzi icyo ashoboye mhm. murakoze cyane dijimbo nima ni nahanye ni kino kiganiro rero Burundi rurarimba kigarukiye eh tubamenyesha ko minsi za dushaka kuganira n'abandi baririmbye inyuma ya Mbonima nyuma ya Makarena na Riziki mumvise ejo kuba Aziza Diane canke Sibire eh, ku buryo eh, umwe wese azogira icatire mu kino kiganiro urakoze cyane dwije